ndakuramukije barene Havyarimana ndaramukije namwe bwe mwese mwahisemwo radio isanganiro kaze murano makuru yo kuri uyu wa kabiri ugira gatanu ndamukiza 2016 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira muri makuru turagaruka ku bivugwa mu rudandazwa rw'abantu mu burundi aho mu mugu w'igihugu wigenguje ejo gateka kazina muntu bemeza ko ubwo rudandazwa rugenda rwiyongera turabwira kandi ingorane zifatiye ku burongozi muri komine shombo y’intare ya karuzi nyuma y'iminsi ndwi iheze musitanteri w'iyo komine ahagaritswe mu mabanga yiwe n'inama mpanuzwa jambo ya komine mu byo butunze amafaranga leta yabwirizwa gukoresha muri bibiri na cumi na kane yakoresheje ku rugero rw'ibice birenga gato mirongo irindwi ku ijana mirongo irindwi n'icyenda nako ku ijana na ishirahamwe ryo kwa kw'amakuru Econet rero ngo rigiye gukorana ni banki KSB mu ntumbero yo kuorohereza abanywanyi ukurungikanira amafaranga be nokuraba ubutunzi bwabo muri iyo banki bakoresheje eco cash mu kiganiro bashikirije kuri uyu wa kabiri ivyo ngo bishoboka kubafise ikonte muri iyo banki kandi bafise eco cash nabo ngo bagafyonda eh, ajana na mirongo na n'abarungika amahera atarenga imiliyoni zitanu akazorihishwa amafaranga ari hagati y'amajana abiri be n'igihumbi urudandazwa rw'abantu ngo rurahari mu burundi vyemezwa n'umukuru w'umugwi w'igihugu wigengujejwe hagati y'akazi na muntu sende hashi jean batiste baribonekeza akamesha ko ngo naho urwo rudandazwa rutaraba akananira abahinga ngo rugenda rwiyongera umukuru wa Hasha agasaba inzego z'ubutungane hamwe n'ababyeyi umwe wese kugira ngo kugira uruhara rwiwe kugira ngo urwo rudandazwa rutuzwe muri kino gihugu inkuru tubaza Joseph Sabi abandi umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka na muntu CNIDH aremeza ko mu Burundi hari uburyo butandukanye bw'urudandazwa rw'abantu hariho ibimenyetso bitari bike vyerekana yuko urudandazwa rw'abantu ruhari eh, nk'akarorero eh, hariho abanyamwema benshi eh, bakunze gufatwa bakicwa bikavugwa vuga yuko hari abantu baje gucuruza ibihimba by'imibiri yabo hariho kandi n'ibindi tubona harimo ibyo kucuruza nkaba b'abigeme babajana mu shurashuzi cyangwa bakabajyana kubagira imbohe mu bindi bihugu jean Baptiste baribonekeza abandanya avuga ko hari urundi rudandazwa rw'abantu rugwiriye mu ntara zo ku mupaka ikindi kiboneka ni cyane cyane ibyo twabonye ku mupaka wa tanzania aho hariho abantu benshi cyane bakuze baza muri izo ntara za ruyigi ka rusi imbere na za cankuzo eka n'iza makamba na gitega biraboneka yuko hariho abantu bazababesha abantu ngo barafise ubuzi baja kubarondera muri Tanzania bwo ugiye gutoza neza ugasanga ni ubuzi bavuga bwo guca amafaranga mugabo umaze kuronka ubuhamya bw'abashoboye kurokoka muri ivyo bintu ugasanga baba babeshe ni uburyo bwo kubarondera ko amakomisiyo uyarongoye umugwise NIDH amenyesha ko abategerezwa gufata iya mbere mu kurwanya ugo rudandazwa ari inyamiramabi zitegeza gutohozwa n'igipolisi bita polisi judiciaire e, canke nushaka polisi criminelle kubera ni ibyaha bikomeye cyane byo gucuruza abantu ko barafise ubushobozi barakwiragiye mu gihugu cyose gushika hasi ku mitumba ubutungane nabwo buhamagarirwa guhana bwivuye inyuma igihe cyose hogira abagirwa nico caha e, ubutungane bwo shiramwo ingufu zikwiye buhabwa n'amategeko e, hanyuma abantu bakabihanirwa nk'ivyakarorero ku buryo umuntu wese aba yarafise agatima ko gukora urwo rudandazwa aheza akaboneraho akarorero akabivamo hakiri kare eh, n'abahora babikora bakabihagarika uyarongoye ishyirahamwe CNDH abona ko umuntu wese na cyane cyane abavyeyi bategerezwa kugira uruhara mu kugwanya ugo rudandazwa rw'abantu eh, abavyeyi kandi botegerezwa kugerageza kugira ngo eh, abana babo babakunde babiyumvemo harimo rero gukoresha ububasha nk'umuvyeyi mugabo cancane hakaba kugira inyifato ituma umwana yama yizeye abavyeyi biwe kuburyo iyo agomba gufata ingingo ikomeye nk'iyo kugenda nk'ahantu canke eh, abonye nk'abantu bagomba kumujana mu bintu bikomeye ashobora kubaho kakavyiganira umuvyeyi wiwe ari mama we cyangwa e, papa wiwe gutyo bakamuhanura hakiri kugira ngo ntave ajya e, muri izo ngorane ubwo rudandazwa rw'abantu rero ngo rugwiriye mu gisagara ca bujumbura eka no mu ntara ya bujumbura hamwe no mu ntara ya gitega no mu zindi ntara z'uburaruko ubushira ubuseruko bw'igihugu urakoze joseph abandi abantu banini bo baraye bitavye imana bakubiswe n'inkuba undi arakomereka aguwe ko n'inzu ni muri komine ya bugabira intara ya kirundo muri hari mu mvura nyinshi yaguye kuri uyu wa mbere iyo mvura imaze iminsi igwa ari nyinshi ikaba yarononye n'ibintu atari bike mu ntara za ngozi na kayanza nk'amazu yasambutse n’ibitegwa byononekaye inkuru tubaza polineri muzagara nk'uko inkuru duhabwa n'abagize intwaro muri komine bugabira bizivuga abantu bane bagizwe na batatu bakuze hamwe n'umwana nibo baraye bapfuye bakubiswe n'inkuba mu mvura nyinshi yaguye ku mugoroba w'uwa mbere bose bava ku mutumba kiyonza w'iyo komine ya bugabire kubera iyo mvura nyene umutamakazi wo ku mutumba kiri muri iyo komine nyene yarakomeretse cyane aguweko n'inzu iyo mvura imaze iminsi igwa nononye ibintu bitari bike no mu ntara za ngozi na kayanza aha twavuga nk'amazu ane harimo ishure shingiro rya rukago ya mbere muri komine gahombo y'intara ya kayanza mitumba ya kiyange ruzingati na gahombo muri iyo komine nyene biterwa bigizwe n'ibitoki ibiharage imyumbati n'ibindi byarononekaye bivuye kuri iyo mvura yaguye irimwo urubura rudasanzwe n'umuyaga mwinshi baraciriwe kuri uyu wa mbere na sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro munyororo w'imyaka itanu kuri uyo ku wa mbere hamwe n'imyaka cumi 15 ku wa kabiri abo bagabo ko ari babiri bakaba bagirijwe ubusuma bw'inka bwaheruka kuba inshuro zibiri wikurikirana muri iyo komine naho tubibaze kuri yo Muna ichese mu manza zikibiriraho ku muhinga mu uyu wa mbere kuri sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro parike y'iyo ntara yagirije abagabo babiri ari bo bernard ndayishimiye wo ku musozi gatsinga na desire nsengiyumva wo ku musozi higiro bose wo muri komine ndava abagabo babiri bakaba bakurikiranwa ku bijyanye n'ubusuma bw'inka zibiri mu ijoro ry'uwa mirongo ibiri na zine zishira uwa mirongo ibiri na zitanu ukwezi kwa gatatu ifota n'izindi zibiri mu ijoro ry'itariki imwe rishira tariki zibiri ukwezi kwa kane ku musozi higiro icyaraho cy'umushikizamanza yavuze ko izo nka zine zose zatowe ku rugo rwa bernard ndayishimiye ngo mu matohoza yagize uyu bernard yavuze ko yaziguriye desire nsengiyumva uwo aserukira parike ya mwaro ati abo bagabo babiri barakorana muri ubwo busuma kuko bahora bahurira kenshi ku minsi ya mbere mu isoko y'inka yo mu gitaramuka muri komine rutegama kugura canke kuranga inka yongeye koko ngo uyo nsengiyumva yaheruka kurekugwa by'agateganyo yahora afungiwe mu munyororo imuramvya kubera ubusuma yitwaje inkoho mu nyuma parike ya mwaro yasabiye nsengiyumva desire umunyoro w'imyaka mirongo ibiri yisunze ingingo y'amajana abiri na mirongo itandatu na kabiri y'igitabo mpanabyaha n'ingingo y'ijana na cumi na gatanu y'igitabo mpanabyaha cya mbere ngo kubera ukudahaha ndayishimiye bernard nawe yasabiwe umunyoro w'imyaka cumi hisunzwe ingingo y'amajana abiri na mirongo itandatu na kabiri y'igitabo mpanabyaha bavuye mu mwiherero sentare yahavuye gushyira igihano cy'umunyoro w'imyaka cumi n'itanu Nsengiyumva Desire n'imyaka itanu Bernard Ndayishimiye hamwe n'indishyi y'ibihumbi ijana kuri umwe umwe azohabwa Christine Nitunga umukobwa wa Benoit Terence ari mu bibwe ku musozi Higiro imwaro Laurent Kuriyo Radio Isanganiro Laurent Kuriyo turagukengurukiye tuve mu vy'ubutungane tuje mu vy'uburongoza iminsi ndwi iheze inama ya commune Shombo y'intara ya Karuzi ifashe ingingo yo guhagarika mu mabanga mu w'iyo komine bongera banugara ibiro byiwe abarongoye intara bakamenyesha ko bariko bagira amatohoza kuri uyo musitaneri kugira ngo ibyo yagirizwa n'inama ya komine kugira ngo ingorane z'uburongozi bw'iyo komine zive mu nzira inkuru tubaza burezi Pascal Karumi Karuzi Tanera wa komine Shombo yahagaritswe mu mabanga yo kurongora iyo komine kugenekerezo rya n’umunani z'ukwezi kwa gatatu guheze ahagarikwa n'ingingo y'inama ya komine abarongo inama ya komine Shombo bakaba baciye bugara n'ibiro bya musitanteri kuko bimenyeshwa n'uwurongoye inama ya komine shombo musitanteri basa bose moyize yagirizwa gusesagura amatungo ya komine umukenguzamateka nizigiyimana piyere ati iyo ngingo yafashwe bari baranabanje gutanga impanuro ngo ariko izo mpanuro musitanteri ntiyazikurikiza musitanteri basa bose moyize asigura ko ivyo yagirizwa ngo yarasesaguye amatungo ya komine atafatiro bifishe na gato avuga ko azira akankanzi avuga ko afitaniye n'uwo arongoye inama ya komine shombo agasigura ko ako kankazi kavuye ku itangwa ry'isoko ryo kubaka ishure umuhanuzi mukuru wa buramatari yatumenyesheje ko bariko baratohoza ku birego inama ya komine yagiriza uwo musanteri ngo ntibasanga ari byo cyangwa atari byo baheze bafata ingingo ngenda banyekwa venance amenyesha ko ariko baraba ko n'ingingo y'inama ya komine yoba ikurikije amategeko ati bariko bavugana n'ababarongoye mu bushikiranganji kugira ngo hashobore kuboneka inyishu yavugwa ngo hanyuma akazi kabandanye muri iyo komine karusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro inama isumba ingemba mu by'ubutunzi uruhombo rw'amafaranga arenga imiliyaridi amajana abiri na mirongo umunani nigo leta yagize mu ikoreshwa ry'amafaranga yaratekanijwe mu mwaka wa bibiri na cumi na kane byashyikirijwe kuri uyu wa kabiri na rizenda yarongoye senta yijeje gucungera amatungo ya leta hari imbere y'inama nkenguzamateka ye yemeza ko hari ubushyikiranganji bumwe bumwe icyo bita depanse ekisitara bujeteri hari nk'aho usanga amafaranga yakoreshejwe ku bijyanye na impurevi atarakwiye kuja muri icyo gisata hari aho usanga n'amafaranga yakuwe mu bushikiranganju akajanwa mu bundi kandi mu bisanzwe itegeko ryemera yuko amafaranga ava kuri iki gice akajya ku kindi mugabo muri ubwo bushikiranganji nyine muraba nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mubona ko hazoba akarusho cyane bibandanywa twebwe turahanura turabye ibiba byakozwe kandi mu guhanura twisunga itegeko ryo mu bihumbi bibiri n'umunani ryerekana ingene amafaranga ya leta akoreshwa icyo duhanura ni uko ubushikiranganji ubwo ari bwo bwose bwakoresha amafaranga bwatekanirijwe hisunzwe itegeko rigenga amafaranga yagenewe leta gukoreshwa muri uwo mwaka kandi hisunzwe iryo tegeko ryo mu bihumbi bibiri n'umunani niryo ryerekana ingene amafaranga ya leta akoreshwa Elizendaye arongoye sentare hejejwe kubahiriza amatungo ya leta mu kurangiza no makuru muri mbikirundi turabwire muri make ayavugwa mu bindi bihugu ku munsi w'ejo ku mugoroba niho sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro yemerera insinzi ya Denis Asungweso mu gihugu cya Congo Brazzaville hakaba hari hiriwe imishamirano hagati y'igipolisi n'umugwi ninja utavuga rumwe na leta Denis Asungweso akaba yemejwe na sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro ku majwi arenga mirongo itandatu ku ijana mu kamishamirano yabaye ku munsi w'ejo igipolisi yakwimenyesha ko abaroberi babiri aribo bitabye imana n'abandi benshi bakomeretse n'amezi ane ararangiye umukuru w'igihugu mushasha wa burkina faso atowe marke christian kabore akaba yaragize urugendo rw'iwe rwa mbere mu gihugu cy'ubufaransa uno munsi akaza guhabwa umubonano na francois hollande arongoye igihugu cy'ubufaransa intwari ibereye akaba ariyo iri ku isonga y'ibyo abo bakuru babiri baza kuganira marike christian kabore akaba yarigeze yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka yatwara bureze kompaure akaba ari nawe yanse ko bureze kompaure yiganza ku butegetsi mu gihugu cya afurika y'epfo uno munsi niho inama nshingamateka iza kwiga ikibazo cya jacob zuma yagirizwa gusesagura amatungo y'icyo gihugu senta ntayinyuzwa ikaba yari yamenyesheje ko yagirizwa kuba yarakoresheje amafaranga menshi y'igihugu mu gusubiramwo inzu asanzwe abamo umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo ubu akaba atabonwa neza haba mu mugambwe aturukamo wa enise cyangwa abatavuga rumwe nawe ari nabo basabye inama nshingamateka aho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu bemeza ko urugero rw'urwo rudandazwa rugenda rwiyongera twababwiye kandi ingorane zifatiye ku burongozi muri komine shombo y'intara ya karuzi inyuma y'iminsi ndwi iheze musitanteri w'iyo komine ahagaritswe mu mabanga n'inama mpuzajambo ya komite mu by'ubutunzi naho tuba twagarutse ku mafaranga leta yabwirizwa gukoresha muri bibiri na cumi na kane